radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 508 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. tanca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta passió i amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres i que avui arriba a la seva edició 508. Com sempre, el que farem serà presentar a la gent que ens acompanya avui als estudis. El primer a ser presentat, un tiro fijo, un que ens fa que això funcioni i si no seria un desert el nostre reverendo Teclas. Què passa, guapo, Ricky? Epa, què tal? Ricky. Tornem a estar a Radio Trama després d'haver sonat a una altra ràdio. Vaja. Eh, a Ràdio eh, Caldes. Eh? Que ho comentarem després o I ho comentarem ara? I tant, bueno, ja, ja ho comentarem després. I tant. Pre presenta, presenta amb la, la gent resta. del No clar que sí. A la seva banda, un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que és un tiro fijo i que tira temes espaterrans directe des de Barberà del Vallès, la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Sí, hola, molt bé. Molt bé, aquí estem. Molt bé, molt bé. Bueno, estressadíssima fins fa 5 minuts. Bueno. Perquè això d'aparcar ja sabem que és una puta merda. <laughs> Aquí és o te venim moto. Ja, sí, o veníem un cotxe, però mira, al final la logística ha sigut... Difícil. Veníem dos. Va com va. <laughs> molt bé, doncs... Pues, I l'Isma. Sí, moltes ganes de, de, de tornar a fer un programa. Uh, aquest ja una altra vegada amb, amb MP3, que l'anterior va ser amb vinils i, I amb cassets i tal, i va ser I molt xulo. I... Format físic. Sí. I avui amb suport físic. Venim amb seccions i venim, venim a tope, venim amb moltes ganes. I tant. Molt sí? que deia el Palli que va gaudir molt de, del programa aquest, del casset, no? de l'anterior, sí. però que va arribar un moment que ja no el va gaudir tant perquè estava aquí com... No? Al principi, li, CDs, al posant... principi li feia molta il·lusió, <laughs> sí. però després estava ja... Estava patint. Li faltaven mans, pobre. Pues imagina't, normal. si ella es va agobiar, imagina't si ho haguéssim clar, clar. hagut de fer nosaltres dos. dos. No, no, Buah. encara hi seríem. <laughs> Molt bé. Pues si, si us sembla bé, anem començant amb, amb aquesta edició. Ho farem, com sempre, amb la dedicatòria i la d'avui diu així. Foli. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la campanya Tombem Aliança Catalana, el racisme i el feixisme cap espai. No totes les postures polítiques són tolerables qui porta anys predicant l'odi, l'amenaça i la violència contra les persones migrants i tothom que no pensi com ells, no pot esperar que se'ls respongui amb un respecte que no predica. És l'extrema dreta qui genera el clima de violència. No es pot tolerar l'intolerant. Si algú dubta que es tracta d'una postura feixista, només ha d'observar les seves pràctiques i el seu discurs. Aliança Catalana pretén preservar una catalanitat pura i restringida que no existeix i eliminar qualsevol oposició política a través del seu autoritarisme. Tot això vestit d'un independentisme inoperatiu i fals com a forma de desvincular-se d'un feixisme espanyolista amb el que ho comparteix pràcticament tot. No són un problema per al sistema, només en són la seva pitjor cara. Normalitzar aquests discursos i acceptar-los com a opció tolerable només els dona espai pel creixement. Ignorar-los tampoc no és una opció. El que cal és combatre'ls en tots els termes discursivament, comunicativament, construint espais diversos i oberts i lluitant per més drets i llibertats. També combatre'ls als carrers per tots els mitjans. Qualsevol oposició que no sigui frontal i que els, com i que els compri Part del discurs és una forma de convivència que només els permet imposar el seu sentit comú. Comprar el seu victimisme i assenyalar qui els confronta és validar una postura interessada i falàs, construïda per ells mateixos és també faltar la memòria i la història d'aquest país i el seu llegat antifeixista. Ploren perquè volen atenció i visibilitzar-se com una opció democràtica, però és evident que són uns matons que es dediquen a sembrar l'odi i l'amenaça. Només cal veure com actuen a les xarxes socials. És imperatiu que tothom es planti i no cedeixi a la seva, a la seva coacció, defensada amb les més cíniques acusacions. Tombem Aliança Catalana, tombem el feixisme i el racisme. Els països catalans al racisme i al feixisme, cap espai. Parli la llengua que parli. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a aquesta campanya perquè el feixisme i el racisme no se'ls discuteix, se'ls combat i se'ls destrueix. Contra el feixisme ni un pas enrere. Podeu seguir-ho això a les xarxes amb el hashtag TombemAce d'Aliança Catalana. Aliança Catalana. I tant. Una Molt campanya bé. que ha sortit aquesta setmana ben bé, diria, i, i, que, el, i que tal com la van veure van dir, pues, pues som-hi. Dedicatòria per, per, bueno, per això, per anar contra l'extrema dreta, per anar contra el feixisme, contra el racisme i, i que no passaran. Molt bé. Molt bé. Vale, pues si anem amb, amb música, comencem per tot l'ual avui, família. Qui eh? comença? Avui començo jo. Perquè... Ah, sí? Ho has decidit tu? No, ah. no. Ho, ho va decidir la Sadi, perquè va dir no. que volia, volia anar a segona tercera i jo vaig dir, pues, si ella va a segona tercera, jo em posaré primer el tecla segon i la Sadi tercera. Molt pues bé. toma ja, molt, molt bé. bé. I així fem un completito i... Ismactadura. Ismactadura, <laughs> clar, clar. Ismacràcia. Ismacràcia. Però, però, però sembla bé o no? Sembla fantàstic. Bé. I a més, si comences d'aquesta manera... Buah, sí. Va. No, no. Res a dir, eh? La veritat és que se'ns posen els pèls de, de punta com escàrpies cada vegada que passa per aquí el Pizu, el nostre amic de Chiclana, a qui desitgem que ben aviat estigui bé de salut i continuï fotent-li canya al flamencore. Des del Pim Pam Pum un fort abrazo, amic. El Pizu, quan la seva salut li permeti, té entre mans un nou treball, un treball que es dirà Cantando les 40 i que consta de 17 cançons. Avui en primícia per a tots vosaltres escoltareu un avançament que ens ha cedit, un temazo que porta com a títol Nada por ella, com tot el que fa el geni de Chiclana una meravella. Arranca el pim-pam-pum. Dale. Dale. España se rompe, de risa me parto, que explote, reviente, que lo hagan Mil Mircacho de mierda, con la toga negra, secuestra tu vida, por pues nada te condena si los fachas alteran, los maderos ni se inquietan, porque son hijos, padres, familiares que protestan, tu patria de barrota desde tiempos de cuneta, la herida abierta. Rescate a la banca, desahucian personas, piden que se propia puta de pistola. tan guerrera que mis manos tocan, siempre fue flamenca, nunca fue española. La gente que cuelga en barcones, bandera, colgarse del cuello, pero de una cuerda, nación de facita, pedrata de iglesia que quiere que os diga si nunca yo he nada por ella. ¿Y cómo te voy a querer? ¿Cómo te voy a venerar? Si los toros siguen siendo vuestra fiesta nacional, ¿cómo te voy a querer? ¿Cómo no me van a Si el terrorismo machista mata más que la día, ¿cómo te voy a querer? ¿Cómo no te voy a odiar? Si sé que tengo una prima que por moja fue robar, ¿cómo te voy a querer? Claro que me cae Si mandaste una tanqueta aquí en la huelga del metal, y hace tiempo que canté sin faltar la verdad que la puta monarquía y era una mafia real. Hace tiempo denuncié que aunque no me sé callar, que mucha comisaría se tortura y te da igual. Hace tiempo renuncié a tu circo electoral. Tengo las ideas claras desde que ya era un chaval, porque tanto de creer que en la cárcel pueda estar, que se cierra una persona por una letra de rap. ひどな No sabeu les ganes que tenim que Pizu es trobi bé, que vuelva el gato negro, per poder fer un programa amb entrevista i presentació del seu nou treball Cantando les 40, del que acabeu d'escoltar en primícia aquest Nada por ella. Cuídate, Pizu, se te queda amic. Que guapo, tio. Sona com sempre, eh? Sí. O sigui, no... El genio de Chiclana, com sempre, com sempre. Bueno, i, i, i ha fet un, un treball de 17 cançons que segur 17, que, eh? Però, però segur que en tenia 25. Sí. Perquè, perquè seguro, no hi caben, en, en el CD no hi, seguro, no hi caben més. El tiempo que tenia per gravar. és que és així, és que és així aquest xaval, és, és increïble. És un gran. Vaya maquinote, tio. Sí, sí. sí. A veure si el tornem a veure en directe algun dia d'aquests. I tant. Molt bé, doncs després d'aquest de, inici brillant amb, amb el nostre Miquel Pizu, anem amb més música combativa, ara de la mà del Mestre Tecles, que s'estrena en aquesta edició. que portes, guapo? Jo començaré amb dos de hip-hop. La primera és una cosa... Eh, és una cosa antiga. Mira, bueno, comencem pel principi. Jo vaig veure un post que deien eh, que vuelven, no sé què, de... actitud, que vuelven. I jo, ojo, ojo peligro, el grup aquest que a mi m'agrada tant, actitud. antiespecista, no? que són la... El Quique i la... Quique Tormenta? No, l'altre. No? <laughs> això, això ja havia passat, eh? Vale, vale i pensava, dic, hola, tornen a fer algo. Doncs pues no, són uns altra actitud. De fet, es diuen Actitud Maria Marta. Ah, els conec. Són de sí. fot 20 anys o... Jo crec que alguna cosa havia escoltat. Sí? Diria Però sí. aquí no havia sonat, eh, em sembla. Aquí em sembla que no. Tu també la, els coneixies, a eh? A mi el, el nom em sonava quan, quan ho he vist. Hm. Doncs això, us porto Actitud Maria Marta. Pels que no us conegueu, pues, presentats queden. Són de Buenos Aires, Argentina i extret d'una espècie de recopilatori perquè hi ha un col·lectiu que es diu La Tribu 88.7 que suposo que és una emissora de ràdio i bueno, emissora barra col·lectiu que fan altres coses i tenen aquest recopilatori que deu ser bandes amigues de la ràdio o el que sigui i, i això, pues del 2005 que és aquest recopilatori de La Tribu 88.7 i he triat d'Actitud Maria Marta una cançó que es diu Sonrisa Macabra i res, hip-hop per Dale. la vena. Dale. En la sonrisa de George Bush, un genocida. En la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. En la sonrisa de George Bush, un genocida. Directamente de las tinieblas del sur del continente caliente Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica. Las llamas del infierno parecen ardiendo. La población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas, pisando un escenario, para que mi voz suene por todo el edificio sonrisa macabra de plástico. De nuevo martillando en mi cerebro ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, baños de sangre, hambre. Las de la bestia, reflejo de un miserable. El sable clava por la espalda la daga. Es el verdugo trabajando en otra ejecución macabra. Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva. La sonrisa de George Bush, un genocida. primer objetivo darle de baja al guerrero, sacarle todas sus armas, lavando bien su cerebro. Prepárate, bestia, no subestimes mucho. El guerrero acumulado, un odio ciego contra tuyo, como símbolo de vida. Así fue Cristo Jesús. Oye el nombre y apellido de la bestia es Shorbus. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que día a día crece. Hip hop me fortalece, espíritu engrandece. Actitud María Marta, le pese a quien le pese en el frente aparece. A ver, ¿qué te parece eso ahora? Porque los imperios caen y Buscando un cuerpo muerto para devolverle la vida. cosas que decirte bellas, pero me abandones. A veces te siento tan cerca que siento palpitaciones, confusiones, confesiones de mi propio reflejo. A veces esa que veo cuando estoy frente al espejo. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia rebeldía que día a día crece y con que fortalece. Espíritu engrandece. sonrisa más macabra, sonrisa nociva. Es la sonrisa de George Bush, un genocida. ¡Asesino! Boom. Hi una cançó dedicada al, als Bush, no? el que ara ja ens queda una mica en el passat, mm. però... L'antic Trump. L'antic Trump, això. Bueno, abans del... com es diu? Clar, que això és del 2005, per tant... Ai, ara no em surt el nom. El d'abans del Trump. L'Obama. No, Obama. Va ser, el Bush va ser abans, no? De Va ser el Sí, exacte. Mm. Bush, després van passar l'Obama, després el Joe Biden... No, després no, el Trump, Trump Joe Biden, Biden i, i un altre Trump. cop Trump. Com diria Marxo, o Barack o Batman. el pen de Harry. El de Harry güey. molt bé, molt bé, molt bé. Bueno. Què? Anem amb el final bé. de, de ronda? Vinga. Després d'aquest temazo... <clears throat> déu nhi sí. sí, sí, actitud Maria Marta. Ja... Li fotem molta canya, li fotien molta canya i si ara tornen a fer, no sé si tornen per fer algun bolo, si tornen per fer algun disquillo, o això, doncs ja... Molava que ja cantaven amb, amb, ra- Mm. Sí, Saps? sí, sí. Home, també parlaven del pendejari aquell, Ja, ja, ja. Claro. Com per, com per no enfadar-se. Ja, ja. el Mr. Tanger, no? <laughs> Mr. Weiner. Vale, pues si, eh, si acabem la ronda, l'acaba la mestra Sadi. Amb què, amb què comences? pues avui trenco llibre d'estil mm, totalment. Bé, m'agrada. No vinc ni amb... Molt bé, molt bé. Ni amb cap hip-hop, ni rap, ni, ni Balkan. Ja us, jo us avanço que no hi ha Balkan tampoc. Avui tampoc hi ha, avui vinc, hi ha Balkan, eh? No, vinc una mica amb monotema. De fet, eh, començo des d'Argentina també. Molt bé. Sí, jo m'he estat fent un viatge per Argentina durant tres setmanes sense haver viatjat ni sense <laughs> haver agafat cap avió. O sigui, no has anat tu, eh? Sí. Sinó que ha sigut a través de la música. A través de la música, vale, vale, vale. sí, sí, total. Que guai. I sí, o sigui, quasi tot... Bueno, de fet, tot el que porto és d'Argentina, menys una que és de Madrid, perquè vaig fer escala. I... la típica escala. Típica escala. I començo amb les Sex que ja havien sonat aquí, de la teva mà, Diria si que no sí. recordo malament. Sí, sí em sona, sí. Amb la cançó Autodefensa i bueno, són d'Argentina, de, Men de Mendoza concretament, que són quatre noies, que són la Laura, la Camila, la Lina i la Silvina, que tenen un estil així, un post-punk, d'aquest, també amb un rotllito psicodèlic, una miqueta, i, i barregen també amb el tipus surf rock, indie també... O sigui, de fet, tot el que porto avui és d'aquest estil, no? una mica indie punk, indie punk. post-punk, sí, és que a vegades també per determinar quins estils són m'ho patia una mica, eh? però bueno, com, jo com crec que va per aquí. Sí, eh? sí, sí, jo crec que va per això, aquí. Això és I així. per posar-vos una mica en situació, comencen el 2016 més o menys amb l'àlbum primera temporada i segueixen el 2019 amb el segon àlbum, que és el de, de Preciosa, que és d'on surt aquesta cançó, i estan doncs, molt ficades a l'escena transfeminista, eh, amb una consciència que està molt molt ben representada en les seves cançons i en les seves lletres. I res, espero que us agradi com a primera. Fot-li, Riqui! desconstruyo, empiezo de nuevo. Quina autèntica passada, quina primera cançonassa que acaba de tirar la mestra Sadi, guapíssima. Tranquileta, però contundent. Una mica sí que ha seguit el llibre d'estil, era força tranquileta. Bueno, el meu llibre d'estil, perquè com, normalment sempre porto o rap o hip-hop o alguna així més tal, i era... Hi havia guitarretes i coses, però bueno, però era suavecito. Sí, era suavecito. Entrava bé com a primera. Al final, un poco más cañero. Molt bé, molt bé. Mira, doncs pues jo vinc, vinc tranquil·let. Vinc tranquil·let sí, perquè vinc... Eh? Sí, segueixo tranquil·let perquè porto una mica de rigui, bon reggae per la penya. Bé. Són Roof Bandits, que és una banda de joves de Ripollet formada el 2017 que basant-se en la música jamaicana recorren influències de l'escà britànic i americà combinant-ho amb els gèneres actuals i creant un so propi. La banda la formen Pau al baix, Òscar a la guitarra, Roger al saxo i al clarinet, Carlos al saxo alt, Eric a la bateria i Iona cantant guitarra i piano. L'any passat van treure el seu primer EP, No Worries, a, a aquest treball format per sistemes combina l'essència del rigui jamicà amb lletres crítiques envers les injustícies socials. És un tema que dedico molt especialment a la Noé, que Cara. sempre que no ve li dedico un tema zarangano com aquest, i us deixem en Roof Bandits i el seu tema Flames, Politecles. Necessita per alçar-se To wake up, to wake up Quant de temps necessiten per assabentar-se 你果然 to be a rich man, having the money to spend a good life. buscant el nostre niu, no deixarem de volar. Des de Ripollet, Roof Bandits i el seu EP No Worries i aquest temazo, Flames. Quina, quines ganes Olé. tenia de, de, de compartir aquesta banda d'esca de, de britànic-americà, reggae, com heu escoltat, bueno, combinat amb sons actuals. Roof Bandits, banda jove de Ripollet, que la veritat és que els hi seguirem molt de prop la pista perquè pinta molt, molt guapo. Molt guapo, molt guapo aquest projecte des de Ripó. Sí, molt sí. bé, tota, tota la força i tota, tots els ànims. Més música combativa, eh, ara és el mestre Tecles que continua aquesta segona ronda. Què portes, bonic? Vinga, com us he dit abans, porto un altre de hip-hop, després d'Actitud Maria Marta, que eren eh, hip-hop old school, diguéssim, no? de, eh, de ja fot 20 anys o, o més, i ara us porto una vella que em sembla que deuen ser jovenets, no en tinc ni idea, la veritat, no els he vist mai, no sé... Però el, el, almenys el projecte sí que sembla bastant nou, són els Tecmex, que els van portar fa, fa poc aquí el programa. Mm. Hem tingut força, mm, força feedback, feedback. i hem, hem parlat a través de, de les xarxes van estar supercontents de que els punxessin. Colla de ben parits. Sí, sí, sí. Mm. I, i ens han proposat un, un altre tema per, per eh, posar-lo aquí, per posar aquí a la ràdio i és el que hem fet. Tex-Mex, amb la col·laboració de Duffer, porta una cançó que es diu La conquista del pan, parte 2, que mal fet per la meva part, potser primer hauríem de portar la part 1, mm. però, escolta... Nosaltres comencem per on Aquí volem, anem per no? lliure. Sí, sí. <laughs> Si ens mola la 2, ja, la port ja portarem la 1 també. No? I, I la 2 una altra vegada si cal. Si, si cal. Exacte. <laughs> doncs això, Tex-Mex... Eren d'aquí Sabadell, no? Havíem quedat a, eh, a eh, el Tex-Mex no ho sé, eren els... Doble barra? Els doble barra, però eren com... Col·le... O sigui, Hòstia, treballaven no junts, això segur. Mm. Bueno, no, sabem, no sé ben bé. Que ens ho fet diguin, els deures, que és que he estat molt ocupat aquesta setmana. He estat una mica lesionat del braç i en... tot el que feia ho feia més a poc a poc i pitjor. Llavors, bueno, eh, va com va. S'ha fe, fet el que s'ha pogut, més de Exacte. Aquí Qui el... fa el que pot no se li demana més. Aquí el pim-pam-pum anem així. És així. Lo que sí que està claríssim és que és un tema, tema zarrangano per la vena, així que us el deixo perquè el gaudiu. Tex-Mex, la conquista del pan, parte 2. Foli. No et farem cinc cèntims. Al veí li han fotut el pis cèntric. Qui paga mana, no hi ha misteri. Perduts per vils, sense criteri. Buits per un tacte sintètic. Quimeri. Pulmons negres i no tinc ni tos pel barri criptobros que et persegueixen com si fossin gigolos. I no sols són esclaus que esclavitzen els seus bros que venen formació quan no saben ni somar sols. Suspès en mates però màster amb donar turra. Si no et lleves a les 5 i tens 8 negocis no curres. Curra el poc que tinc tinguis, dona-li. Les barres són la nostra moneda, el vostre problema, John Connelly. Ens volen a tots fotuts dins de 5 hectàrees, però repetirà la història com amb Robert Peel a Austràlia. Aplaudirem a l'inversor que fa fora de casa l'àvia i el cambrer que encurra més de 50 negre ni gràcies. Diuen cuidar-nos i ens carden cases de postes, pollastres a la porta que sembla que taqui. El pobre jove estudia i no les té totes. Si hipoteca, el mal paga, normal que se'n vagi. Portes pipa i et dispares clàssic seda. Escalfament global, per el barri neva. Tragant màquina del fang, algo fàcil queda. La música és la única llengua que ens allibera. Ando por la calle con la frente alta, a la conquista del pan. Quiero currar pa' mí no porque me haga falta, a la conquista del pan. Ando por la calle con la frente alta, a la conquista del pan. Quiero currar pa' mí no porque me haga falta, a la conquista del pan. Si vols pau prepara guerra, ploren els infants demanant el terra De la porta de la borsa, del carrer principal, de la gran ciutat, contractes de merda 13-12 Pistoles contra pedres Mentre teràpies de xoc creen confusió per aplicar un nou bloc Per apujar les rentes Privatitzen els guanys Nacionalitzen el cos Les pèrdues sempre uh a l'abordatge, a la conquesta, a la capital, drama capital per l'habitatge. Hipsters de terrasses, de les places veuen matxa i es construeixen tantes cases que ni es veuen platges. Manifestacions no són violentes, polis peguen i després t'arresten. Hi ha la disco molta pista poc honesta, feta només per la pasta, després passa, conàvies i ens per la finestra perquè el fan fora de casa i si algú es queixa aplicant llei antiterrorista però el gran empresari que a la platja ha posat reixes a la vista del judici no es presenta el mateix passa amb el ministre aplica lleis deshonestes de forma sinistra, envia els seus sicaris mentre tu escoltes aquesta lletra de protesta. Ando por la calle con la frente alta a la conquista del pan. Quiero currar pa' mí no porque me haga falta a la conquista del pan. Ando por la calle con la frente alta a la conquista del pan. Quiero currar pa' mí no porque me haga falta a la conquista del pan. Ando por la calle con la frente alta a la conquista del pan. Quiero currar pa' mí no porque me haga falta a la conquista del pan. Tex-Mex, el Pim Pam Pum, la conquista del Pan 2. Ara pensava en el Manolo. Crec, crop, crop, sí. no Jo me l'he estat llegint aquest llibre. Mm. En català, que... Jo també pensava en el, el Manolo, que a, a Bauma Editorials l'han... L'han publicat en, en català. català. Sí. Sí. Mm. L'única sí, traducció en català que hi ha. Que guai. Que guai. Molt bé, molt bé temazo. Molt bé, sí, molt bé, bé, Molt bé, bé, molt aquesta penya. I tant, el, en portarem més d'aquesta gent, segur. Mm. Bon flow, bona música, millors lletres i... Lo que parlàvem fora de micro, que sí. a la penya que li agradi molt el hip-hop eh, i també el que és el, el freestyle i tal, aquest diumenge al, no sé si és a les 5 de la tarda o així, hi ha a Razmataz, a Razmataz. crec que és la final, o sembla que hi ha uns quants classificats, potser són 10 que han arribat a la final. I Batallón. És batalla de gallos o... No sé, no sé com es diu en català això, però... Quina mandra. <laughs> bueno, escolta, pels, pels, que, pels que estan molt a dins, no, segur no, que, el, tant, tant, que el, el Castro i el Marc Palli no, de, no et diuen quina mandra, te diran, segur, segur. com mola, no? Sí, segur, <laughs> sens dubte. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquest temazo de Tex Més, anem amb, amb més música combativa, amb Mex Música Combativa, de la mà... <laughs> Tex Mex, Mex Música Combativa. Ara te'n vas a Madrid. Ara ve l'escala. Ara me'n vaig a Madrid. Però com ho has fet? O sigui, has anat a Argentina sense fer escala, ara tornes no, a Madrid... No, primer em vaig posar en situació escoltant... <laughs> És la preparació, a Argentina. Agafo el vol. I, i entremig... <laughs> Faig escala a Madrid. Correcte, correcte, és així. Bé, bé, bé. Així Tal és, com ho diu és el la mestra Sadi. <laughs> doncs ara, efectivament, vaig a Madrid amb és tiburona. Jo, jo l'havia portat que, fa poc, sí. aquesta, i per això sabia que eren de Madrid. Sí, el... Mira, t'ho diré, el... Octubre... No, a l'agost... No, a l'agost no, perquè no feien programa a l'octubre diria del 2024. És que vaig fer deures al Mega. Ah, sí, eh? Vas estar ahí <laughs> repassando. pues vinc amb la cançó Sola i Feliz. Bé. Eh, bueno, això, recuperem a les Tiburona, que és una banda de punk rock yeye de Madrid. <laughs> jo no les vaig presentar així. Eh? No? Punk rock yeye. Yeye. Sí, he estat buscant info i hi havia alguna cosa així semblant i em semblava com molt guai fer yeye. punk rock yeye. Yeye és una mica és... dantes, no? Una mica? que, sí. D'abans, no? De, sí, de... Sí, no, no sé, no em ficaré en aquest... Sí que sona a, a una cançó, no? Yeye, sí. sí. És l'únic que em sona lo del Yeye, no sé què... Ni a què ve... Porque, ni bueno, així com una mica popero, no? Una mica... Sí no sé, no, no sí, em vull ficar en aquest música jardí, crec. Música yo-yo sí que sé lo que és, però Ye Ye... <laughs> Que és no. lo que sonava abans. Sí. Exacte. <laughs> vale. em, bueno, em, va. em podríem Pum, parlar, rock, yeah, no, no ho farem. Estem, hem vist un jardinet. Sí. que ja tocava. Eh? Que no ens en més, no? <laughs> Ye Ye és la generació de, dels meus pares, que sóc del 73, segurament dels vostres avis, que sou... sou i, i, i, sí. i, i fins i tot de la sèrie... Els meus pares... I era, era com un... Ser lleier era guai, era com, com el guai d'ara, no? Es, eres molt lleier i coses així. O sigui, era com una... No tribu urbana, però vull dir, era una forma de de ser sí, més, no? Bueno, com els pijos, els heavies bueno, i els la... Segurament impulsada pel mateix règim, eh? perquè estem parlant d'anys de, de... Encara vivia el... Franquisme i cosa, o franquisme inclús, sí, sí. Sí, no sé si ara estic equivocada, però potser el tema aquest de la movida madrilenya i tot por, això. Por ahí podria anar. Sí, bueno, rollo Alaska, eh, no sé, aquest estil una mica... D'aquí la cançó La xica lleier. Sí. No? Sí, sí. Sí, va, que és com va. un poc... Li fica con context a una frase que, co que coneixia des de fot 30 o 40 anys i no sabia què no em volia dir. Jo crec que Alaska és, és, és posterior. És posterior. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Això és... és que no sé, no Yeye sé ni... era, era època de duos dinàmicos i mm. coses així. Sí, sí, sí. Eh, sí. De, de fa la tira. Vale, vale. Pues aquí estan, han recuperat una miqueta aquest <laughs> estil, que bueno. barrejant amb el punk rock, que està molt guai. Que mm, són nascudes del que va, no sé si això tu ho vas dir, que són nascudes del de que va quedar de la banda de Juanita Banana. No vaig dir això, tampoc. Doncs... No vaig fer els deures, clarament. <laughs> I van formar aquest grup... Eh, que també està molt ficat dins de l'escena feminista i tal. I el tema aquest és Sola i Feliz, que és de l'àlbum homònim, que és l'àlbum Sola i Feliz, on descriuen un escenari on es fa realitat el somni femcel de moltes de les ties que, que... No sé si sabeu el que és això. <laughs> No, avui vaig més, vaig <laughs> més perdut que... que un pop en un garatge. Què és, què és el somni femcel? Hòstia, femcel és com una corrent que ha sortit ara dins d'alguns feminismes, que és els incel, sabeu els, el que són? No, tampoc. Sí, sí, els que no... Els de involu eh, celibato involuntario. Exacte, que són tan friquis o tan raritos. Bueno, no? Com... ja no friquis o raritos, jo crec que és més el, resum de que són tios socials, que o... sí que no lliguen i al final estan com odien a les ties. Ah, vale, vale, vale. ara, ara, ara ho he, caigut. Tenen una sí. actitud supermasclista, però, però perquè no, entren, no poden entrar en el seu joc, no?, de de lligar... Són tan palurdos i, sí. enfront al, a l'hora de, de tractar... Que la culpa no és seva, és de les dones perquè no lliguen Exacte. amb ells. Exacte. <laughs> doncs ara la contracorrent és les femcel, que les femcel diríem que són les dones que no volen tenir res amb els nois o amb els homes perquè estan tan decebudes de les actituds que, que tenen avui en dia i així, que, que decideixen no, que no, no participar de... Que no s'hi fan mal i de falta. Exacte, sí. És, mm, no es volen ficar en aquest tema, eh, fan la seva vida, són autònomes... I Però viuen... i els incels, els masculins, diguéssim, el aquesta és... és una connotació clarament negativa, la paraula. Sí, perquè és algo involuntari. Però en canvi, per lo que m'estàs dient, les fem... Fem cel. És com voluntari i fins i tot vist positivament? Com, a contraposició dels Com a contraposició, sí, perquè sí, és una no? que escullen elles mateixes. Clar sí, sí. i que... que Però e- activament, com... no, no perquè són inútils a l'hora de lligar, sinó no, que... No, perquè decideixen, decideixen no entrar en el joc de, de lligar Clar. i de passar per, per filtres o per déu nhi m'he après un altre, un altre concepte. <laughs> jo igual, eh? No, no ni, tenia ni idea ni, ni d'un ni de l'altre i... i Està interessant. Sempre el està bé saber. podcast de Nadia hablará de nosotras tenen un capítol que... Que aviat el podreu escoltar. Que aviat el podreu escoltar. <laughs> Parlem I... una mica d'això? Voleu parlar sí. una mica d'això? Estem darrere, S'està treballant una mica per, per complir omplir la graella no, de radiotrama. Exacte, ara mateix només hi ha música en aleatori, en franges, mm. no? pues ara música tranqui, ara més canyera i tal, però aviat, aviat, aviat, aviat tindrem a la graella pues, això, diferents podcasts, diferents sí. franges musicals no tan en aleatori sinó més específiques, mm. amb alguna temàtica o amb algun... Bueno, ja ho, ja ho anireu veient. Estem estudiant encara estem, una mica. I estem sí. tenint bones Working relacions progress. amb, amb diferents mm. programes molt xulos que ens fa molta il·lusió. Encara no... En podem dir alguns, no? Que, sí? que ja hem contactat. Que ja hem contactat, a, a, Amb sí. els que ja hem contactat com per exemple el Dale Punky Dale, Dale, no? Punky Dale Gènere Ràdio, Gènere Ràdio que ens fa moltíssima il·lusió que, que, passin, que passin a formar part de la grella de Ràdio Trama. Probablement Carne Cruda també sonaran. Ovejas mm -hmm. Negres. Ovejas Negres. hi ha uns quants més, ah, el, el que acabes de dir tu. Com Nadia Hablar de, de nosaltres, Exacte. que encara no hem contactat, no? Però... I algun més, eh? Està en mm. expansió, mm. estem treballant en el I tema. I si algú en té algun podcast que voldria escoltar i i li sembla interessant que ens ho digui no? que, que ens passi infos. Envieu propostes, envieu, envieu propostes, propostes, i després sí. ho, ho gestionarem com puguem, a veure si, si això, però que ens arribin in, inputs. A veure. Això, això. I tant. que s'ompli la graella. Molt bé, molt bé, molt bé. I molt bé. Dit això, tornem a Madrid amb les Tiburona. Tiburona i la cançó Sola i Feliz. Deu d'haver vist Elisma movent els braços a ritme de Yeye. Fent, fent de, exactament, fent de, de, de, de, xico Aquí Yeye. Aquí és on ha identificat el Yeye. <laughs> Ha sigut, ah, sí que és Yeye. Sí, sí que ho és, sí. A mi em costava d'entendre, de, però quan he vist l'Isma movent els braços he dit, Ho vale, ara ja ah, sé, és... és, el que veia a la tele quan era un enano. Exactament. Sí. una quinegra gaire, gairebé. Et podem, podem fer un vídeo per penjar-ho <laughs> <laughs> a l'Insta. Que això, ho vegi tothom, això, porfa. Per sort és ràdio i, i us ho heu d'imaginar fent l'isma de Chico Yeye. Bueno, eh? <laughs> ens ho passem bé, ens ho passem bé que els, els sí, estudis de radiotrama... Veniu a veure'ns cada, di cada dijous. Vinguin quan vulguem. Doncs pues què, anem, a, anem a, a la següent ronda? Tercera Venga. ja, no? Sí, tercera ronda. Oh, oh, ara estic veient aquí coses, coses. Aturem, aturem màquines. Explica-ho, explica-ho bé, això. Mireu, arriba en perifèria, i és que la setmana passada vam tenir el plaer d'assistir, gràcies al Johnny D de Casbah Music, a la presentació del nou treball de la banda Perifèria, Rincones de Nadie. Primer volem agrair l'excel·lent tracte que vam rebre. Ens vam sentir en tot moment com a casa. La presentació va tenir lloc a l'Almodós Bar de Barna i va ser un acte brillant on vam poder escoltar els membres de la banda, vam escoltar el nou treball sencer i vam poder escoltar un tema en acústic tocat en directe. Perifèria és una banda jove de la Roca del Vallès formada per Berta a la veu, Pep i Climent a les guitarres, Kel a la bateria i Pol al baix. Rincones de Nadie és un excel·lent treball amb 12 temes produït pel guitarrista del grup, el Pep Miralles, enregistrat a EM Studi i mesclat i masteritzat a Gastain Studio H. El disseny va a càrrec de Kiel Buscar, bateria de la banda. Així que per primer cop al Pim Pam Pum, Perifèria i el seu tema Una Luz, que el fan amb col·laboració de la banda Euskaldun Echecalte. Som-hi! Som-hi! egiten diot, tazkenean ulertza bat. Eren perifèria gràcies al Johnny D de Casbah Music, des del seu Rincones de Nadie i el seu tema Una Luz. Poques bandes tenen la projecció que tenen les perifèria, moltes amigues. Molt guapo, molt eh? bé, eh? Molt bé, molt, molt, bé, molt bé. Tenen aquell regust a marea que anant cap a la presentació del disc, escolt, vam estar escoltant el disc anterior i era molt marea. Mm. No dit com una crítica, sinó com una descripció, mm. Sí. no? Que em recordava molt, i a mi jo ho escoltava molt de, jove, de, de més jove, mm. Marea, i m'agradava molt. I uah, se, me recordava moltíssim la manera de cantar, fins i tot les temàtiques de les lletres i això. Mm. I després el, el nou disc és com que tenen, han pujat una mica el, els decibels, no? Han, sí. han tirat una mica més... Li foten més, més tralla, una mica més, més punky. Xica, sí. Suposo que la mà del EM Studi... Mm. Bueno, no sé de qui és la, la mà, però ha hagut una progressió. Hi ha no? hagut una progressió. Jo, jo per mi el que fan a, a aquesta gent de perifèria és, és eh, punk rock modern, podríem dir. Mm. O sigui, és, és com un punk rock actualitzat, en, encara més enllà, que a més eh, porta... Força melòdic, també. Algunes melodies, fins i tot eh, hardcores, melodies hardcores, eh, afegides a tot el que és el punk rock, la tralla, el tupa la tupa, i la veritat és que a nivell musical ens semblen un, unes màquines i la veu de, de, de la xavala la veritat és que és, és espectacular. Vull dir que és una banda, com dèiem, d'una projecció que no, no sabem on arribaran, però sí que, mm. sí que sabem que, que ben aviat els veurem en grans festivals i segur que, segur que volaran. Molt contents d'haver-los pogut posar avui al Pim Pam Pum. Una abraçada i seguim amb més música combativa, ara del mestre de la mà del mestre Tecles, que tira la seva tercera ronda. Cap on anem, mestre? La meva tercera ronda ve, ve acompanyada d'una seccionassa. Uh! Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punkidona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Carla Fernández Muñoz. Va néixer a Barcelona el 2 d'abril de 1986. De professió, és monitora de lleure, educadora canina i altres oficis varis. Les seves aficions són escoltar tot tipus de música, ballar, dibuixar, fer maquillatge d'efectes especials, pintar, arreglar, customitzar i reinventar tot tipus de coses que li passen pel cap. També cosir, arreglar i tunejar roba, fer bricolatge... En definitiva, li agraden moltes activitats relacionades amb les manualitats, l'artesania en general i el món artístic. Quan li preguntem a la Carla per les seves manies, ens diu que ella, més que manies, diria que té tocs i es posa a riure. És molt, molt ordenada, polida i meticulosa amb totes les coses. Sempre endreça, guarda o fa les coses de la mateixa forma i amb el mateix ordre. No li agrada veure les coses als cantons de les taules o estanteries les ha de posar cap dins ràpidament, sense pensar. <laughs> Toc, toc. Quan li preguntem per, sobre la seva militància social i activisme, ens diu que no té cap militància concreta. Considera que no es compromet a militar amb res perquè tot el que ha vist després de tants anys li sembla fals i corromput. Creu que no està pràcticament creu que tot està pràcticament adoctrinat, jer jerarquitzat, manat pel bienquedismo i la falsedat. Wow. Li costa veure alguna cosa transparent, sincera i sense líders que busquin guanyar medalles. Mm. Per això no es, no es comprometrà amb ningú, només amb els seus. Sobre la seva ideologia ens diu, amb mayúscules, punk, antitodo, <laughs> però té clar que no és una feixista, òbviament. El caràcter de la Carla és senzill i transparent. Pràcticament invisible, ens diu. Sempre amb la veritat per davant i les coses clares. És empàtica i una bona persona. També és extrovertida, respectuosa, però sense pèls a la llengua. Les seves influències musicals són de tot una mica. Li agraden molts estils i èpoques en general. El que importa és que sigui bona música. Les bandes en què la Carla ha participat són víctimes de l'insomnio. També ha col·laborat, ha col·laborat amb la versió de Fieles siempre al vicio de Cocadictos i principalment toca el baix i fa cors amb cinta aislante. Ara està a punt d'acabar la seva col·laboració amb els Cascaus, un grup germà amb qui ha estat treballant dia a dia com a segona veu i baixista en un procés de canvi pel qual ha passat la formació. De fet, aquest passat 1 de febrer, fa, fa menys d'una setmana, al carrer Vidal i Valenciano número 2 de Barcelona van fer un concert on va aprofitar per acomiadar-se. Però que ningú es pensi que no la tornarà a veure dalt de l'escenari amb els cascaos, perquè són família. El primer concert que recorda haver anat va ser a la sala Razmataz, amb Toy Dolls. Va quedar impressionada. No hi cabia ni una agulla i tota la sala era com onades de gent, movent-se d'un cantó a l'altre sense parar. Va ser una experiència increïble. El primer concert en el que va pujar a cantar amb víctimes de l'insomnio va ser a Balaguer, a l'Ocupa de l'estació. Tot i que estaven en família i, tot, i tots es coneixien, ella estava molt nerviosa. No parava de tremolar dels nervis, però al final va començar a agafar-li el gust. I pel que fa al primer bolo amb Cascaos, és una mica relatiu. Abans de, sego, abans de ser segona veu oficialment, ja col·laborava amb ells en dos dels seus temes en els seus concerts. Punyalades i Sans és punk. Així es diuen els temes. Mm. No recorda exactament quan va ser el primer bolo després de la seva incorporació, però està segura que, com tots, va ser un gran moment. I preguntada per anècdotes pers per anècdotes relacionades amb la música, ens explica que a través de la música ha conegut i segueix coneixent a gent i bandes brutals i molt professionals. Ha, to ha tocat en llocs que mai hauria pensat i ha fet moltes més coses que simplement s'han de viure i que no es poden explicar. I ja sobre els plans de futur ens explica que té molta feina per davant amb col·laboracions i sorpreses per venir. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podria ser d'una altra manera, de Cascaos, banda de punk rock formada a Sants l'estiu del 2022, amb Cristian a la veu, la Carla, que ara ja, mm, ja ho ha deixat, però bueno, mm. fa no res, fins ara la Carla al baix i segona veu, Fletxa a la guitarra, Chechi a l'altra guitarra, Muelas al baix i Aranya a la bateria. Ara no sé si ho he dit bé això, però bueno. Extret des de la seva maqueta del 2023, us deixem amb el seu temacle Jo soy tu Dios i que sona així de bé. Dale. Dale. Vale, va, rectificació, perquè ja, quan ho estava dient... Fe de tarres. Ja sabia que no ho estava dient bé perquè estava desactualitzada la cosa. Són Cristian a la veu... ho bé. Muelas al baix, Chechi a la guitarra, Aranya a la bateria i la Carla, la protagonista de la secció Punkidona d'aquesta setmana, sempre convidada... A la veu. A la veu. I tant. Molt bé, molt bé, fantàstica seccionassa de, de la mà de, de Cascaos, que la veritat és que des del barri de Sants ho peten a tope. És, és una banda que, que jo la veritat és que coneixia, però arran de la secció Punkidona l'hem conegut una miqueta més, també per xarxes i tal, i, i super ben parida la, la penya i super, super actitud, super punk. Bueno, des d'aquí una forta abraçada i, i ja sabeu on teniu una ràdio amiga. Saps què passa? Crec que he tret la info aquesta del YouTube, mm. en lloc de l'Insta, que deu ser on està més actualitzat. Clar. Jo, bueno, és que aquí som dos, jo feia la secció, hola, sóc el Tecles, i mm. l'Isma és el que ha tingut el contacte amb, hola, <laughs> amb, amb la banda, i aquí ha vingut el... Correcte. El... Bueno, és així, el fallo. És bueno. així. Escolta, això ho fem així Passes en directe. que costen. I tant. Fer de tarres, feta la rectificació, fet l'agraïment a la gent de Cascaos. Clar que sí. Seguim amb més música combativa, ara de la mà de la mestra Sadi, que, que acaba, acaba la seva tercera... Tercera Anem ja a l'Equador, eh? Pràcticament. Home, jo ja he tret les guitarretes sí, sí, sí, o, sí. o les guitarrotes, podríem <laughs> dir, ja, però ja no eren guitarretes, això. No, no, no. <laughs> jo pujo també ja una miqueta, eh? Sí? Sí. sí. Ara tornes a agafar el pont ja, aeri, no? Ara... <laughs> sí, sí, ara ja he arribat a Argentina, a Buenos Aires. Bé. He aterrat a Buenos Aires, ja. Venga. Ara vinc amb la Marina Fages i la cançó Aguardiente. La Marina Fages és cantant, compositora i guitarrista, eh, i ens porta un estil així una mica punt hardcore experimental i participa d'altres projectes musicals com Tronador, que és un indie folk experimental també, li, li mola això d'experimentar. Tot experimental. Sí. <laughs> Del que ja miraré de portar cosetes, no he trobat res encara perquè no sé si és que no està ben posat el nom. O això. això ho he, eh, ho he pillat d'una entrevista que vaig trobar i potser és que no està ben posat el nom del grup o no sé, però bueno, ja seguiré buscant perquè si és indie folk... A vegades busques per les xarxes i et confons, sí, perquè no està... És que el... bueno. Costa, eh? Costa. Hi ha vegades bandes que costa molt trobar info i tal, però bueno, fem el que podem. O potser ho han posat en algun moment i després no s'ha actualitzat, o Exacte. el que sigui, no? I, bueno, sí, sí. Passes que cosen. <laughs> Passes que cosen. I a banda, la Marina també és artista plàstica, pinta teles i murals, i també estan varis projectes relacionats amb això. Eh, té un taller amb uns amics on donen classe de pintura eh, i grafiti i és membre fundadora de Marder, que és un col·lectiu d'improvisació. Toma ja. I res, us deixo amb la cançó Aguardiente, de la Marina Fages, i espero que us agradi molt. Som-hi! Eh! Musicote. Yes. Marina Fajes. Fajes. Són banda, eh, pel que vaig veure, però no em sortia tampoc el nom de, de la resta. O sigui, mm, té com la web que es presenta ella, però sí que pel que he vist quan toquen són guitarra, baix i bateria. Perquè potser la formació no és estable, o sigui que la van variant i, i per tant no diuen aquest Pot és la ser. guitarra perquè de vegades és aquest i de vegades és una altra mm. persona. Sí, pot ser. Podria mm. ser. Molt bé. Pues aquí estava, Molt bé. Marina Fajes. Déu-n'hi-do, Marina Fajes deixant-ho per tot l'oal aquí, fent trontollar els fonaments de Can Capa, amb aquest so inconfusible. Anem a més música combativa. Recordem que l'edició d'avui, l'edició 508, l'estem dediquem l'estem dedicant perdó, a la campanya Tombem Aliança Catalana i fet el recordatori... Anem Putos amb... feixistes sí. de, de, merda. De, de la terra, anava a dir. Dels nos... Són els nostres feixistes. Sí, no, no són nostres. <laughs> bueno, els tenim a... Ja, ja, però... els tenim a, al nostre Parlament. Sí. Vale, pues si anem amb, amb més música combativa, si encetem aquesta quarta ronda, anem amb Carta Suïcida, que és una banda formada l'any 2007 com un grup d'amics d'institut. Els Cartes suïcides es van posar en contacte amb nosaltres perquè volien sonar el pim-pam-pum i aquí els teniu. Toma Banda... Ja. Sí, sí és, és guai. Quan una penya et diu eh, que, sí. que tenim aquesta cançó i volem que la poseu. Doncs pues, pues, si podem la posem. Banda de punk rock oscuro de les terres de Cedeira, a Coruña. Són Mario a les veus, Àlex a la guitarra, Bruno al baix i Xurxo a la batera. Des del seu treball Suficiente pra matarte, d'aquest 2025 us deixem amb aquesta perla que s'anomena Cidade Podre, Ciutat podrida. I sona que trona. Vamos. el Carta Suïcida posant cap per avall al pim-pam-pum des, de, des de Galissa i des d'aquest suficient a matar-te i aquest ciutat de Podre, Ciutat Podrida, que, que la veritat és que tenia moltes ganes també d'oferir per a totes vosaltres. Que, que, que guai, molt bé. No, no, le meten ahí bona xitxa i a més penya sí. també amb, amb bon rotllo, bueno, penya combativa, com ha de ser. Com ha de ser. Molt digna de sonar el pim-pam-pum. Sí. Correcte, sí, sí. clar que sí molt contentes d'haver posat els Cartes Suïcida, que crec que no havien sonat gaire aquí al Pim Pam Pum, i si, no sé, si és així, els hi donem la benvinguda. Més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, en quarta ronda. Què portes, guapo? Espera que... A part d'una túria, què portes? Jo volia una súria i m'han portat una túria, però bueno... Jo què sé. Eh... Soc dislèxic. S'estava ben aquí la birra amb mala cara. Oh. Mm, amb llàgrimes als ulls, quasi diria, perquè no és lo mismo, eh? Una, Home, no. una Súria de la Pirata, una American Pale Ale, que una Túria d'Estrella d'Am. American Pale Ale. <laughs> Vinga, va, mireu. Porto una banda que és digna de sonar aquí el pim-pam-pum perquè mola mogollon, però la veritat és que jo crec que ja deuen ser bastant mainstream aquesta penya perquè com uns... Ara, no, ara m'anava a passar, anava a dir com uns nòfics de la vida, però bueno, com els nòfics en els seus inicis. Correcte. Mm. Doncs això, Ojo, porto, eh? mira, me'n vaig cap a Austràlia i us porto una banda que crec que no en sona mai aquí el Pim Pam Pum, que es diuen Emil and the Sniffers. Banda amb una projecció terrible, com abans també parlaven de, de la gran projecció sí. de, dels Perifèria, aquesta que tu ara ens, ens presentes, em sembla també una banda amb una projecció increïble. Si mireu un videoclip d'aquesta penya, la, la noia, la, la cantant, que deu ser la Emil, mm -hmm abans que parlàvem que si pilates, que si música per, sí. per anar, quan vas al gimnàs o quan vas a fer exercici que et poses una música... Tu mires un videoclip d'aquesta tia i és que comences a suar. Vull dir, és com, sí. com quan jo anava a l'institut, que ara crec que ja no es fa, però lo de les classes d'aeròbic, que es posen tots a, eh, sí. allí... Bueno, sí, sí que es fa. Encara es fa? No, ah, segur. Al, als com va o el que sigui. Tu no sí. ho fas? Jo no, jo treballo les danses d'una altra forma, mm. però, però sí, segur que es fa. pues, veure, o sigui, Ojo, eh? la, la tia aquesta té un nervi, té una energia a sobre que bueno, ha de començar a brincar perquè si no és que no, no s'aguanta amb ella Crema. Implosionaria, no? Sí, sí. Un vendaval. <laughs> brutalíssim, la veritat és que és brutalíssim, us ho recomano molt. Emiland Sniffers, extret del seu disc Comfort to Me del 2021, porta una cançonassa que es diu Hertz, Hertz, no sé... Hertz. Hertz, Hertz. Hertz, amb H. H-E-R-T-Z, <laughs> Hertz. Mm. Des d'Austràlia, de Canyuki de la Bona. Vale. xaval. Uah! Quanta energia. Ara sí, posant cap per avall al casal Can Capablanca. Home, uah, és que estic veient el videoclip ara mateix. Des d'Austràlia. Acaba <laughs> de fer una cosa... <laughs> Acaba de rebentar un fluorescent. Fa un salt i li fot, ah, li fot el, el fluorescent. <laughs> bueno, ens estem Molt passant d'allò més bé aquí als estudis de Radio Trama. Veiem vídeos d'aquesta bandassa que ens acaba de presentar el mestre Tecles. Sí, no és el més underground de, mm. de d'això, però a mi em Però sembla, també està bé, a mi no? em sembla sí, una proposta fantàstic. genial. Sí, sí, la sí. veritat que sí. La veritat és que jo sí. ja me l'estic guardant. I si, I si els pogués veure en, en directe... Sí. Flipa, Buah, flipa. M'encantaria. Truca'm, porfa. <laughs> Bolazo. Molt bé, molt bé, pues seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 508 del Pim Ai, Pam Pum. Continueu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, música de trinxera per oïdes dissidents. Oh. Que ara vaig jo. Ara va ara la, la mestra Sadi, acabant ronda, acabant quarta ronda. Ens anirem després a les rondes de campionat o el que és el mateix a la baixada del programa. Oh. És, és un d'aquells noms de grup que jo, <laughs> com que tinc l'espoiler que ho sí. veig aquí a la pantalla, és un d'aquests noms que dius... Ojito. O, ole, ole tu. <laughs> Sí, crec que sé per on aneu. Los rusos hijos, hijos de puta. Los, risos, los rusos hijos de puta. Això és el nom del grup. Promet. Opa. És el nom del grup, sí, sí. Promet. Són també d'Argentina, de Buenos Aires. Qué chévere. Todavía estoy por ahí tristeando. I també pues, post-punk, indie i el que porta sonant fins ara, bàsicament. Eh, el 2023 eh, celebren els 10 anys de trajectòria Y como digo en una entrevista, yo he, ho una entrevista, digo, los, rusos hijos de puta es una receta que siempre está al fuego, susceptible a las transformaciones que propone el calor, súbditas de la alquimia que nace del arte y la amistad. Es esa alquimia la que nos vuelve a amontonar para celebrar que hace 10 años aparecimos en la escena under de Buenos Aires con hola en una mano, que es el, al EP, el corazón en la otra y una molotov en la mochila. Wow. Així es presenta a l'entrevista. Que guapa. Sí, que guapa i crec que poc més afegir, escolteu-la i després valorem si vols. Som-hi! <laughs> Quina barbaritat és aquesta? Quina barbaritat és aquesta que acabes pues, de llançar, los mestre rusos, Sadi? Los rusos, hijos de puta. <laughs> que chévere. La cançó era Llueve, per si no ha quedat Llueve. que no ho havia dit, però Llueve. I aquí anant amb sintetitzador i tota sí, la pesca, eh? Sí, sí, molt sí. Bé, molt bé. Mira, d'això bueno, dels sintetitzadors també també en parlarem després. És el que parlàvem abans, no? que ara l'escena punk que potser per, hi haurà penya que pensarà que això no és punk ni res, no? Però l'escena punk... El punk sí és que... l'actitud. Sí, exactament. Després la música ja pues, doncs, parlem-ne. Clar, hi ha com moltes variants i ara s'està portant un estil així molt de sintetitzadors, sí. Mm, sí, sí, sí. més melòdics sí, sí. Totalment, potser, totalment. tal, totalment. però que mola molt. A mi m'agrada molt. Mira, que a mi no, no és que m'agradi ni ho segueixo, mm. o sigui, no m'agrada especialment ni ho, ni ho busco, però me'n vaig de concerts por ahí per veure no sé quin grup i te trobes una banda mm. de, que fan això també, no? De synth-punk. De synth-punk o mm. synth... Eh, electrosynth, o que, no sé, no sé quins gèneres hi ha amb el synth, però... Sintètic punk, també n'hi ha. Però sí, sí, és, està tornant. Això era com algo que es feia abans i que ara ja no... O sigui, les últimes dues dècades mm. no, es, mm, no es prodiga bé. N'hi havia, però no es prodiga bé gaire. Mm. És veritat que està florant de, de manera important de, de fallar un, un temps bandes d'aquesta mena i que, i que, bueno, que s'estan fent un, un espai perquè s'ho valen i, i porten temazos i fan molt bona música i, i amb lletres combatives. Aquí el Manolo és el que ens les va sí, anar introduint poquet a sí, poquet, sí. ens va anar enverinant. No? És guai. És Fins guai. que ara ja ens agrada. Afegir gèneres i estils musicals diferents és guapo eh, de cara al programa. I Penso tant. que li dona més... Va, és més guai. Clar que sí. Molt, molt bé. bé. Però és que anem, a, anem a, a, a la baixada. Cinquena, ja. Fa pujada, fa baixada, comença la baixada, Hòstia. comencen la cinquena ronda, les, ràpid, eh, les rondes de campionat. I, I per començar cinquena ronda arribo jo amb, amb RUB, o Hòstia, RUB. És un, Són nous, aquests. És un acrònim, R-U-B alta. RUB. RUB. Aquí, aquí estaria ben dit banda Do It Yourself de Hardcore Punk Garage de, de Melbourne, Austràlia. Ei! Sant tornem Ojo, eh? Dos vegades en una ronda... Això és... Austràlia. cap a Austràlia, això... Vist, eh? Molt bé, molt bé. No. Són la, la Sof i el Dasha a les guitarres i a les veus, el Peri al baix i el Marc a la, a la bataca. Us portem un tema de, del 2020, extret del seu bancamp, una peça anomenada Nice i que és una autèntica passada. Andolla, la tecles! to be wrong. RUB des de, des de Melbourne, Austràlia, i des del seu bancamp, i aquest Nice... Eh, quan ha començat aquesta cançó, de fet, t'he dit, mm, per ser la teva penúltima eh, és força tranquil·leta, però no ha acabat tranquil·leta. No, bueno, no. Per això era ha acabat despentinant una miqueta la cosa, eh? Bueno, sí, sí, sí. La veritat és que... No nhi La soft, la veritat és que quan li fot canya i, a, eh, i la deixa a les veus, li fota molta canya. I és, és molt guai. És un, és un projecte, la veritat, que, que no el conec molt, però que, que tinc ganes de, de seguir explorant-ho perquè tenen molt bona pinta. Penya Duit It de, des d'Austràlia, penya pura, vull dir que estarem ben atentes. Tan undergrounds que el metro els hi passa per sobre. <laughs> por ahí, por ahí iria la cosa. <laughs> Aquestes me les guardo també, eh? Jo vaig afegint coses aquí. Que guai, que guai. Mm. Vale, pues si seguim amb més música combativa, la penúltima del tecla és la següent, no? Parlant de coses que se surten una mica de lo que històricament estàvem acostumats aquí al Pim Pam Pum, us presento una altra banda que, que també i dos. Són militares Judías. Militares Judías. Que també com a nom, com a nom de grup. Ojo. Entre, entre los rusos hijos de puta i, I, les, militares i les militares Judías, tenim aquí... Estem to, tots els exèrcits, sí. del, l'eix del mal aquí. Ho estem, ho estem patant. <laughs> Doncs militares judies, extret des del seu primeres maniobres del 2024, Hòstia. així es diu el, el disc, primer. El, el són militares, pues, fan maniobres. Vull dir, això... Aquí el pim-pam-pum. <laughs> Us porto un tema que es diu Dosis de recuerdo i després, si voleu, els punxem perquè tu, crec, Isma, que també el, els, els tenies fitxaos i, sí. i en tindràs alguna cosa que, que dir. Som-hi! Som-hi! Toma. Ah. Vacum. Ojo, eh? Ojo. No sé d'on són. Sí, ara estàvem parlant. No passa res? No passa res. Ja, sí, ja ens ho diran per les doncs xarxes doncs sí. i ja els hi preguntarem, si cas. Però... Aquesta, del, del disco, que em sembla que són cinc cançons o quatre... Crec que són cinc cançons. I totes són com més, més experiment, més post-punk. Mm. Vale? si ho escolteu una mica la veu, la manera de cantar, sí. pues treu-li aquesta guitarra tan a saco i deixa-ho més calmadet, mm. i amb aquesta veu, i és com aquest post-punk... No sé, coses que... Experimental. Sí, o que a mi em recorden a Paràlisis El... Permanent o coses d'aquestes, sí. no? aquest punk que es feia abans també així més psicodèlics, fins i tot. Sí, si vols. Cold, cold Wave o alguna així també em sembla que es diu. Mm, vale. Ah Psicodèlia. La que aquí la que Sí. Psicodèlia. Sí, algú, algú vaig veure d'això. Cold Wave. Sí. Jo conec les Cold Dipa, que també estan molt de, molt de moda, les, les cerveses aquestes, però... Sí, eh? Cold Wave. Cold, Cold Wave, wave. sí, sí. Vale. Molt bé, molt bé. Doncs pues he triat la més punk o la més canyera perquè m'entrava molt bé com a cinquena ronda, però si ho busqueu i ho escolteu, veure que no és... Aquesta és com l'excepció. Normalment ho fan ja en portarem un altre perquè vego com ho fan. Clar que sí. Clar que molt, bé, sí. molt bé, molt bé. Ben trobada amb esta tecles. Bona troballa. Posant sí. també cap per avall o cap per amunt en aquesta pujada o baixada del programa al Pim Pam Pum. És torn de la mestra Sadi, que acaba cinquena ronda, penúltima de la, de la Sadi. Com, com ens, jo... ho, com ens ho faràs venir? Vinga, segueixo amb Argentina. <laughs> eh, ara vinc. És, són un duo, són les llenes grrr Grr. Llenes girls, llenes grr, girls. És, grr com... grr. Mm, com es diu això, hòstia? Fent, eh... Està fent amb la mà com si fos un, un tigre, un, una garra, amb, amb, sí. les, amb les ungles, no? Sí, s'escriu així. Eh... Seria una eh, onomatopeia, no? Sí. Digue-m'ho tècnicament seria un... un Però també no, juguen amb el Rio Girl. Segurament. També, no és Segur, de, sí, segurament. sí. Segurament. Però són dones, tot? Són dues dones. Són dues dones, vale. És un duo que aquestes sí que fan puro punk rock feminista wow. tope, i de fet són dos de les integrants del grup anterior de Los Rusos Hijos de Puta. Ah, sí, eh? Sí, Los Rusos Hijos de Puta són quatre, són dos nois i dos noies. Doncs aquí són les dos noies. Vale. I com es diuen? Llenes grr. Llenes grr. <laughs> Tornem-hi. Jo coneixia de Burgos les llenes de ràbia. Sí, sí. sí. Sí, de fet, quan buscava info d'aquestes em sortien elles. Et sortien les altres. Sí. <laughs> Són per, eh, assajaven, o crec que fins i tot són part de Conyoteville. Conyoteville, mm. sí. sí. O com a mínim assagen al mateix local i, i tal. Doncs aquestes genes grrr... Doncs des doncs d'Argentina, Buenos Aires. Des d'Argentina, Buenos Aires, sí, sí. Ens porten la cançó Gorda, eh, són bateria i guitarra, formen aquest grup de manera espontània una mica. Eh, va ser en un festival de música que feien allà a la zona de Buenos Aires, eh, els hi va fallar un grup i una de les, una amiga seva que era, que era l'organitzadora del festi les va trucar per si volien fer alguna actuació elles per omplir el, el, buit. el buit que havia quedat. Així com d'improvisto. Així com eh. d'improvisto, sí, sí. en qüestió de quatre dies van fer uns cinc temes i els van tocar allà al festi wow. i van crear el grup aquest. Ojo, eh? Sí. Flipa. Has de ser tot un artista per poder fer això. Sí, eh? sí, sí. sí. No, no. no, no, a més ho fan superbé. I des de llavors doncs, fan acte de presència això a molts dels festis de l'escena transfeminista d'Argentina i Sud-amèrica en general. I amb la cançó Gorda, el que he buscat, eh, que és l'única que tenen publicada de moment, uh mhm. -huh. com a grup, eh, expliquen que pretenen reapropiar-se de la paraula gorda i resignificar-la, eh, defensant el goce de los cuerpos, los excesos y los placeres, i ser lo que queramos ser. Fot-li. Mm-hmm. se'ns acabava la cançó i estàvem, I estàvem en, aquí... en una conversa d'allò més interessant. És que porteu unes cançons de menys de dos minuts que no dona temps <laughs> a, no. a Ni de pixar, que porto jo aquí un munt de rato. <laughs> Volem baixar. Impossible. Molt bé, Gorda, espectacular tema zarrangano de la mestra Sadi. I estan parlant que és molt interessant, que ha fer el debat ara, mm. però almenys dir-ho, que fèiem el debat sobre la reflexió que està fet d'apropiar-se de les paraules... Reapropiar-se. Reapropiar-se. Reapropiar-se de, sí, sí. de paraules i, i conceptes, I tant. ja no només gorda, sinó la libertat, que ara sí, tant sí, diu sí. la no? que és la cosa més de dretes que hi ha i diu que ella és la garant de la llibertat i és com, ah, què està passant amb les paraules? Sí, sí, sí, ens, ens les volen treure. Ens, ens, les treuen. ens les treuen, sí. sí Resignificar-les i, i, i donar-los el significat que tenen, que al final són paraules i no han de ser dolentes. La cosa no? etimològica. No tenir... Exacte, sí. I tant. Molt bé. bé. Molt bé. Després d'aquesta reflexió eh, anem a, a les últimes cançons. Estem acabant. Oh. Sí. Última ronda. Se'ns acaba, se acaba el bo perquè la veritat és que ens ho estem passant molt bé aquí als estudis i esperem que ho estigueu passant també molt bé allà on estigueu. Eh, la meva darrera bala, l'última de, de les que jo porto, és la Elite, que és un duet, de, abans en parlàvem, de Synthetic eh. Punk, mm des de Lleida... Tots tres han fet... Eh... Sí, el... Se senyal que està fent Mella no? dins sí. de, de la mm. música combativa d'alguna forma Però aquesta penya són uns... Són Lleida uns, o Targa? Són, són, són de Lleida, o sigui, ells dius, diuen que són de Lleida però estan formats Format a, Tàrrega. A, a, a Tàrrega. Es van formar el 2016 a Tàrrega i són el David eh, Burgués, Diosito, mm. i Neil Roig, que té el sobrenom de Young Prado. Macumiedo de... Sí. un <laughs> Prado. Y un Prado y Diosito. Diosito es muy és molt sí. tu. de vosaltres amb una versionassa pam! Una de aquellas canciones que no cal presentar Desde del seu treball Directos al Infierno del 2024, élite y el seu historia Triste. tira años Pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Esta puede ser tu última segunda. Uh, uh, ¡Me encanta! I like it! Locurón, Locurón. Locurón, Locurón la élite amb aquest sintètic punk des de, des de Lleida i, i des del seu Directos a l'Infierno ha sonat història triste una vegada més aquí al Pim Pam Pum, una, una versionassa més que, que posem. Que m'has robat, m'has robat. Sí, ladrón, ladrón de temassos. No, no sabia que la tenies. No però... passa res. Però... I una mica de... Me n'alegro que, que l'hagis portat. S'ho valia, s'ho valia. Sí, sí, sí. Que guai, que guai que us hagi agradat. Hem a Targa a veure'ls, juntament amb 200.000 milions de grups més. Hòstia, és que... Eh, vaya bolazo, eh? Ja, ja, ja, ja. Lo, lo, de, lo del juny... No, juliol, Juliol, no? no? 5, 6 i 7 o alguna cosa així de Sí, juliol. jo és que em, em És lio que- amb, el, amb el del 15 de març i el del juliol. Que també No sé és... si coincideix amb la festa major de Bàrbara. Això seria un putadón. Mm... I el del 15 de març, mirar, eh? que dic jo, que hi toca suïcides, que per això hi, vull, hi voldria anar, crec que és el dia de la calçotada d'aquí de, de Can, Can Capa. Capa. I sense, i sense anar la, gaire la vida és dura, s'han de prendre decisions a vegades. I sense anar gaire lluny, demà els Casparrata presenten Hòstia, sí. videoclip. nou videoclip a l'Ateneu a partir de les 20 hores. A l'Ateneu de Barberà a les 8 de la tarda. Organitzat per la gent de Barbaritat Fest. Hi haurà sopar també. Sí, tindrem jarana. Peligro. Bé. I ens n'anem, ens n'anem amb un resum, amb dos cançonasses i... Vinga. amb Melón. I Agustito, no? Va. Sí, sí, sí, fem-ho, va. Tiro. Programa... Des... Ai, sí, perdó, m'he colat. Sí. Digue-li. Eh. Vinga, va. Programa dedicat molt especialment a la campanya Tombem Aliança Catalana, al racisme i al feixisme cap espai. I des estem de... fent una mica el que podem, eh? Sí, sí. sí, sí, sí. <laughs> Ho estem fent superbé, tio. I tant, i tant, qui ho dubta? <laughs> Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a aquesta campanya perquè el feixisme i el racisme no se'ls discuteix, se'ls combat i se'ls destrueix. Contra el feixisme, ni un pas enrere. Hashtag eh, tombem C. I a la secció Punky Dona... Punky! Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Carla, cantant o excantant de la banda del barri de Sants, Cascaos. Cascaos. I també la secció Fot Seitan, que ara vindrà... Folli! Ens lleparem els dits amb una banda que ara us explicaré tot seguit. Correcte, perquè la última, la penúltima, la tires tu, mestre Tecles, i la última la tira la, la mestra Sadi avui. Sí, amb això ja ens acomiadarem. Eh, amb què t'acomiades? Fot-li. La teva secció. Fot-li. La secció Fot-li Setan. Fot-li! Vamos! <laughs> Com ens agrada. Eh? Aquesta secció antiespecista o cançons amb temàtica a favor del veganisme i tot això. Molt bé. Us presento a Holly, Holly! Holly! No estava preparada. <laughs> A contrapié. Holly! um, extret del seu disc The Age of col·laps, o sigui, <laughs> l'edat del col·lapse del 2013, ja fa 12 anys que va col·lapsar tot, segons Exacte. ells, o sigui, imagineu com estem. Estem pitjor. Porta una cançó que es diu All Habits. Habits! Belles coses. <laughs> no, no, tot el que acabi a mi, sí, sí. m'és tu pensant. Són Perdó. hàbits, hàbits vells que ens en podríem desprendre però no ho fem. Mm. Així que amb això m'acomiado. Molt bé. I la... No entendreu un, una puta merda de lo que diuen perquè ho diuen en anglès i criden molt. Van forts? Sí, despentinen, despentinen bé. bastant. Bé, bé, bé, bé. O sigui que guai. Per, per l'última bala jo crec que... Te l'has guardada. M'he quedat a gust. Clar, Encara sí. no l'he tirat però ja, però ja, ja noto ja, ja el Ja ho estàs gaudint, no? Ja ho estàs assaborint. I l'última de les últimes, la cirereta del pastís, avui la porta la mestra Sadi. Amb què, amb què ens acomiadem, Sadi? Doncs mira, jo m'acomiado amb Tranqui Punky, que ja oh, ha sonat oh. molt aquí al programa, però abans de presentar-vos la cançó volia comentar-vos una cosa que ha sigut casualitat, però relacionat una mica amb, la, amb el programa que he portat avui, que ha sigut tot de dones mmm, punks. Eh, us volia comentar, faré de Manolo una mica ara. Fot-li. Que ha sortit un llibre eh, publicat per la Maritxu de Utercine, que de fet és eh, del que es va inspirar la secció Punquidona. El tinc. Sí? Sí, Olé. vaig pillar. vaig pillar. Olé! Pillar. Pues és el llibre Contramemòria, arxivo feminista per a una cultura punk, eh, on la Maritxo ha fet un recull de, de dones en el punk eh, per, re, per reivindicar una mica, espera que ho trobi, eh? per reivindicar... És molt guapo. El, el, el feminisme i les dones en el punk, que sempre està com la, el discurs de que les dones no, no, no van estar en el punk des dels principis o no? I, I tant que hi eren. I tant que hi eren, que sí, hi eren. sí. Llavors ha fet aquest recull per visibilitzar això eh, i a veure si ho trobo un momentet. Uh, aquí. Digo, el libro es una materialización de una investigación que ha durado más de una década. La elaboración de un archivo que puede desmitificar el relato de que no hubo mujeres y disidencias desde los, principios del punk. La falta de referentes a la hora de comenzar a hacer música es algo que se repite en los testimonios de contramemoria, a la vez que el libro va restableciendo una genealogía olvidada. También permite bucear por los huecos de las disidencias aún no presentes de manera relevante en el punk. Entiendo además que el archivo queer se da como queer también en su forma, ante la huida de una forma normativa para configurar la historia, ante la presentación de distintas voces que de forma coral completan la cronología. Bueno, una mica más aquí ya está. Pero bueno, al final, eh, para llegar una mica al programa que he también recordar que, las donas dones han estado no només en el punk, sino en el de la historia en, en tot, al que no, I no ha sigut visibilitzat i han sido silenciades. Y per tancar la cirereta del pastís, la canción es Paranoia Social, de Tranquipunky, que es en vivo en el CCK, que el CCK es el Centro Cultural Kirchner o Palacio de la Libertad, Palacio Libertad, de Argentina. Y <laughs> eh, bueno, ens al el seu gypsy punk desde de Argentina eh, en l'escena feminista, transfeminista del país. Eh, eh, eh. Ah, vale, i aquest tema, eh, Paranoia Social, eh, està inspirada en les reivindicacions de la marxa de la gorra, que emergeix a Còrdoba, eh, i la lletra ens parla de la inseguretat com a sensació produïda pels mitjans pels medis d'informació i els discursos hegemònics en general, com un pas per prendre el control i assumir el rol actiu pels nostres propis medis. La Marxa de la Gorra és una manifestació anual que es fa a Córdoba, eh, a Argentina, des del 2017 per denunciar l'abús i la repressió exercides per les forces policials contra les joves dels sectors populars del país. I, i ja està. I amb això m'acomiado. Espectacular. Espectacular. Espectacular la presentació. Sí la veritat bueno. és que desconeixia també el, el tema aquest de la marxa de la gorra, m'ha molat molt. M'ha recordat algunes coses que de vegades ha explicat també el, el Manolo, de, mm. de que hi ha un dia, el dia del, del joven luchador o així, no sé si sí. és a Xile... Sí, que, que fan barricades per tot arreu. Part de... I això m'ho ha recordat bastant. Que guapo, que guapo. Està molt guai i la, la cançó ho, refle ho reflexa superbé. I el llibre és, és un librazo. I el llibre eh, és... D'Eutercine, és un nou librazo d'Eutercine, que a més una de les protagonistes és la, és la, la de Conyoteville, com es, com es diu? La Eva. La Eva de Conyoteville, és una de les que, diguem, és una, no sé si hi ha 14 o... Em sembla que són 17. O 17. Sí, un recull de 17 testimonis, sí. I a més és guapo perquè això, perquè va com tot cronològic mm. i, i, bueno, i situant que, que hi ha hagut dones des de sempre. Sí, sí. Sí, sí. I, les, i, la, i hi hauran. Sí. Hi hauran, <laughs> sí, Hi <laughs> hauran. <laughs> No, no, és, és, és, un, mm. és un, eh, la veritat és que el que està fent Utercine és, és, és, és destacable, és mm. destacable mm. perquè és un projectazo. Des d'aquí, llarga vida, clar que sí. Molt bé, Molt doncs amb bé. aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 508 del Pim Pam Pum. Ens ho hem passat la mar de bé amb totes vosaltres. És superforta la frase que de Las mujeres han estado siempre y con afirmación, no? Que dius, com, o sigui, per pero el de que s'hagi sí. de dir... Sí, sí, sí. Es que estaba pensando que el otro ver un... Mm, un. Pero internet, no sé quina pàgina estaba. Iba a veure un vídeo que es es la demostración definitiva en 40 segundos de que los terraplanistas están equivocados. Sí. És a ver... Però a 2025... En a demostrar... És, és necessari. Encara cal. O sigui, aquest vídeo... Sí, sí. Encara cal. L'està bé molta gent perquè és necessari que... No, pues són coses així, sí, sí, no? Que sí. dius, com... Que no hauria de fer falta. No hauria de eh, fer falta. Evi evidentment. No hauria de fer falta. Mm. En fi. En fang. Bueno. En fang. Pues amb pues, aquestes dues cançonasses... Molt bé. Superguai programa, sí. no? Molt bé. Sí. Jo m'he passat molt bé. Jo també. Molt curt. Que Sí, sempre se'ns fa bueno, curt. Escolta, curt. En, ens ho passem molt bé. Una hora 52 minuts portem ara, o sigui que... Sí, se'ns ha fet curt. <laughs> Se'ns ha fet curt, Podria però no ha sigut curt. Eh? Podria fer una hora més. I tant. La setmana passada amb l'Isma que vam fer lo dels vinils vam fer menys d'una hora i mitja, una hora 26 o alguna cosa així. Però també que s'hi Això sí que va ser... Però perquè veu fer menys temes. Vam fer 8 temes, Clar. 16 mm. temes mm. entre els dos. Dos, dos menys de... Eh, que avui, per exemple. Mm. Molt bé, pues, bueno, bé. ara sí. Us, us deixem amb Holly All Habits Javit! Javit! <laughs> I Tranqui Punky amb el seu Paranoia so Social. Amb això acaba aquesta edició 508 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que ens escolteu. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers... Salut, Salut i revolta! I uhuh! revolta!